Անգլիայի առաջնության 24-րդ տուրի խաղում Լոնդոնի Չելսին հյուրընկալվեց Բրայթոնին եւ բավարարվեց ոչ ոքի 1-1 արդյունքով։ Գերմանացի Թոմաս Դուխալի գլխավորած թիմն առաջինը հասավ հաջողության։ 28-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ մարոկացի կիսապաշտպան Հակիմ Զիեշը։ 60-րդ րոպեին Բրայթոնը կարողացավ վերականգնել հավասարությունը։ Չելսին Պրեմիեր լիգայի 4-րդ խաղում անընդմեջ հաղթանակ չդարավ եւ 24 խաղից հետո 44 միավորով երրորդն է։ Երկրորդ տեղում գտնվող Լիվերպուլը 21 խաղում վաստակել է 45 միավոր, առաջատար Ղեկավարը չեմպիոն Մանչեսթեր Սիթին է, որը 22 խաղից հետո ունի 56 միավոր, Բրայթոնը 9-րդն է 29 միավորով։ Ֆուտբոլի Իտալիայի գավաթի խաղարկության 1/8-րդ եզրափակում Յուվենտուսը Թուրինում ընդունեց Սամդորիային իտալացի Մասիմիլիանո Ալեգրի գլխավորած թիմը հաղթանակ տարավ 4-1 հաշվով։ Դաշտի տերերի կազմում աչքի ընկան Կոլումբացի կիսապաշտպան Խուան Կուադրադոն, իտալացի պաշտպան Դանիել Ռուգանին, արգենտինացի հարձակվող Պաուլո Դիբալան եւ իսպանացի հարձակվող Ալվարո Մորատան։ Յուվենտուսը դուրս եկավ 4-րդ եզրափակիչ։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի ղեկավարությունը նոր հանդիպում է անցկացրել Մադրիդի Ռեալի նախկին գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանի հետ։ Կողմերը վերջնական համաձայնության են հասել։ Ֆրանսիացի մասնագետը Ամրանը Փարիզյան թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնում կփոխարինի արգենտինացի Մաուրիսիո Պաչետինոին, հաղորդում է ESPN-ը։ Մաուրիսիո Պաչետինոն Ամրանը կվերադառնա Պրեմիեր լիգա։ Սպասվում է, որ նա կգլխավորի Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Անգլիական թիմի գերմանացի գլխավոր մարզիչ Ռալֆ Ռանգնիկի պայմանագիրը Մանչեսթերյան ակումբի հետ նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը դուրս եկավ Ավստրալիայի բացառաշնության երրորդ շրջան։ Հայ թենիսիստը մրցեց Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Բենժամեն Բոնզիի հետ եւ առավելության հասավ 6-4, 6-0, 7-5 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 2 ժամ 4 րոպե։ Մեծ սաղավարտի մրցաշարի 20-ակի հաղթող աշխարհի նախկին առաջին ռակետ Ռաֆայել Նադալը դուրս եկավ Ավստրալիայի բացառարնության երրորդ շրջան։ Իսպանացի թենիսիստը մրցեց Գերմանիայի ներկայացուցիչ Յանիկ Հանֆմանի հետ, որը որակավորման փուլից էր նվաճել հիմնական մրցաշարի ուղեգիր։ Aus Open-ում 6-րդ համարով հանդես եկող Նադալն առավելության հասավ 3 սեթում 6-2, 6-3, 6-4 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 2 ժամ 42 րոպե։ Նադալի հաջորդ մրցակիցը կլինի ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովի եւ ֆրանսիացի Բենժամեն Բոնզի դիմաց դիմակայության հաղթողը։